21. Oy to'ldining o'g'li o'gdilmishga pand nasihat qilganligi aytiladi. Oy to'ldining birli o'g'li bor edi. Bu o'g'lining yeshi kichik edi. Eti o'gdilmish asli pok edi. Chiroyi ko'rkam, mijaz xulqi oliyjanob edi. u o'g'lini o'z yeniga chaqirdi tutup kucakladı ve gözüden yakındek yaş döktü. O dedi, Oğlum, bana emdi ölüp getemem. Bu ornum ve barlık mal mülküm sana kaldı. Gözümün nuru senle idin. Emdi senden ayrılıp atemen, isen yakşı kal. Bu Türk veziri, kandak yakşı etkan ha?'' оғыл қызны, көрер көз нұры деп біл. Оғыл қызның қеме түпсіз деңіздір. Қызыл юзны оғыл қызның қемі сарғайтыды. Кімнің оғыл қызы вән хатуны болса, о кішінің қандақмы ұйқысы кәсім. Оғыл қыз әйледен ата зәхмәт жекеді. o'g'il qiz bo'lsa otasining etinimi otamaydi oy to'ldi dedi ey o'g'lim quloq sol so'zimni unutma manga ko'ngil qo'y manga qara men sening otang edim etim oy to'ldi edi endi manga boq bu oy to'ldining umri to'shdi o'kinish bilan nola qiladiyu uning foydasi yo'q hayot shirin o'lim bo'lsa ochiqdir o'lim manga tayyorlandi endi qachar yo'lim qayerda bu dunyoga ko'nglimni berib ovundim qara u mendan bezib vabo qilmadi meni dunyo oldidi Söyüp özüge çakırdiyu, köngül berivedim, tezli yüz öğredi. Dünya capa kıldı. Bu baxt qeyr edi. Senimi aldı mısın? Bu sözge işan. Zörür işlerimnin hemmesini yedi koyup, heveski berilip kereksiz işlerini kıldım. Hayat xuddi borandek ötüp ketdi. endi o'zimga ichinib foydasiz nola qilyapman para yoki mol berish bilan ishim o'ngshalmaydi bugun qo'limdan tutib yo'l ko'rsatgidek kishimmi yo'q g'aflatdan uyg'ongan va o'limni to'liq tushunib bilgan kishi nima deydi angla o'limni ko'rib dononing bilimi ketdi oqilning aqli yo'qolib ahlidan qoldi bu o'limning tirnaqi nima degan yovuz o'limning kishini yiqitmiqi nima degan ashaddiy yasidoq saroyni buzg'uchi o'limdir barliq yig'ilg'onlarni choshquchi o'limdir she'r to'qig'uchi buningga taxlidan bir so'zni aytdi ey bilguchi san buni o'qig'in dunyoda hiyla qilg'ili bo'lmaydigan nima bor chora qilg'ili bo'lmaydigan qandoq yili bor har qandoq narsaga birli yila chora tadbir bor faqat o'limga yili yo'q o'lim hiylasizdir o'gdilmishning oy to'ldig'i suoli o'g'il otisining so'zini angladi otisiga yuzlanib so'z ochdi dedi ay ota Саңа бір сөзім ба. уни әйтай, сән маңа жауап бәгін. Бұ дүнияда көп яшыдың, білім өгендің, пәзилет вә үнәр игіледің. Сорыдың, аңлыдың, әм нәрсіні өгендің. Көпні көріп, тәзірбілік болып яшыдың. Қандық болмысын өлімге бірәр тәдбір ба мұ? Әй, зерек алым! agar bo'lsa uni o'zingga ishlat agar boshqa bir hila amal bo'lmasa borliq xazina melingning hammasini ulashtir xazina va mol beshinga badal bo'lolasa esin omon bo'l oltin kumush yana tepiladi ko'zi to'q boshqalarga osh tuz beradigan sehiylarning xili nima deydi angla Мейліңні кішіләгі үләштір, егізгін, ішкізгін. Мейлің сені түгет күче, сән мейліңні түгет. Кішіге есәлік керек, мал кемейіп қанмайды. Құш үшін hayat керек, дан кеміп қанмайды. İnsanlar hayatlı boladıken arzu tilike boludu. Can teni aman bolsa arzu sıhı yetidu. Aytoldining o'gdilmishki javobi. Aytoldi javob berib dedi. Ay o'g'il, so'zimni angla. Bu ishdan voz кетч. O'limga oltin kumush foyda bermaydi. O'limni bilim yoki idrok to'sib qololmaydi. O'limni dunyo meyli to'sib qola olsa edi, baglab begi o'lmagan, davomliq yashagan bo'lar edi. hakimlarga hikmatlari foyda qilmadi donolog'i bilimlari yordam berolmadi o'limga dora va davo foyda beralisi edi tevibla abadiy hayot yashagan bo'lar edi o'lim kishiga yuz xotira qilsa edi muborak payg'ambarlar o'lmagan bo'lar edi tug'ilgan tiriklarni o'lidu deb hisobla o'lim uchun tug'ilganlardan kim tirik bor qoldi bu dunyo bir o'tingdirki kaganlar ketidi yeb to'ymas ajdarhodek yegan siri echirqaydi o'gdilmishning oy to'ldig'i javobi o'gdilmish ongladi va dedi ay ota o'limingni yaxshi tushunib yetgan ekansan nima uchun hayotingni zoyi qilib g'aflatda yashading endi nima uchun nola qilib pushaymon yeysan qoladigan bu mol dunyoni nima uchun to'plagan eding ortiq mollaringni nimishqa ulashtirmading inson o'zi g'aflatda yashagan bo'lsa o'ziga o'kinsin o'zini ayblasin ey ota bugun o'kinib nola qilib ming martam boshni yaga urishning nima foydasi bor Ayto'ldining o'gdilmishga javobi. Ayto'ldi dedi. Ay o'g'lim, anla. Mini kö, g'ablatda bo'lma. Oxirat ishini tut. G'ofillik meni qarab qildi. O'kinmakdaman. Hushyor bo'l, g'ablatda yurma, ay chiroyliqim. Tug'ilganlarning hammasi o'lish uchun tug'ilgandir. har qancha urinsimu oxiri o'lim majburiy eb ketadi o'lguchi kishilarning hammasi vaqtning tutqinidir vaqti yetganda qorig'inki oyig'ini qimir qilolmaydi shoir buningga taqlid qilib bir so'zni aytgan agar tushansa bu mukammal so'zdir har narsaning bir vaqti bor kuni belgilikdir Nəfəs elib tinişningmi sanı bəlgilikdir. Yil ay küllənin ötkini dək ömür ötüdü. İniq ki, ötü vatqan küllə senimi ep ketidu. Ay to'ldi yenə shundoq dedi. Ey qaysı əhvaldı qaysi vat ketyapman? Menga qarab oyğan. Oylaydı o'yg'an. O'ylaydiginim faqat senla. G'am bilan ketyapman. bugun mendan kichik ayrilib qelyapsan mendan keyin qandoq ahvolda bo'lasan mening bundan boshqa g'am andisham yo'q balaga otining amgiki singan bo'lsa o'g'lining mijoz xulqi obdan bo'lib yetishidi ota o'g'liga qattiq qo'l bo'lsa o'g'li yaxshi bo'ladi ota onasiningmi yuzi yorug' bo'ladi agar qattiq qo'l bo'lmasa u holda o'g'il zoyi ketadi undoq o'g'ildan voz kech o'g'li bor ota olim zerak bo'lsa o'g'lini doim qattiq tutishi kerak ishning bu mushu beshidan ko'p ishlarni kechirgan yeshi yetgan o'g'illik kishi nima deydi angla kimning o'g'il qizi arki bo'lsa u yig'laydi va qayg'u hasratlik bo'ladi ota bolani kichigidinla bo'sh qo'yib qo'yayotgan bo'lsa o'g'ilda gunoh yo'q ayb otada o'g'il qizning mijoz xulqi yomon bo'lsa bu yomonlik qilgan o'g'lini yaxshilikdan mahrum qilgan otasi bo'ladi ota o'g'liga qattiq qo'l bo'lib uni o'qitsa o'g'il qizi yetilib cho'ng bo'lganda so'yinadi ey ota bo'g'ichi o'g'lingni qattiq tut keyingilar sandin kulmasin o'g'il qizga fazilat bilim o'rgitish lozimki shu fazilat bilan huy payli go'zal bo'lsin o'gdilmishning oy to'ldig'i javobi o'gdilmish javob berib aytdi ey ota sening qayg'ungni yeb ko'yib yonmoqdaman seningdan keyin manmi yashamasam edim sening qayg'ularingni ko'zim ko'masa edi mehribon egam sening o'rningda mening jinimni olsa manga bu qayg'ularni ko'rsatmasa edi agar unda qilmay sana ajal yazsa demak bu ajal azalda shundoq putilgandir nima uchun qayg'urasan nima uchun yig'laysan xudodan hukm keldi yig'lashni qo'y agar dunyo davlat qoladiganligi uchun yig'lagan bo'lsang yig'lama bundoq zorlanish bo'lmaydi agar bu nozi ne'matlar qog'ini uchun yig'lagan bo'lsang qo'y yig'lama sendan avval ko'p dunyo yiqqanlar faryod chekib uni qo'yib ketdi bu vafosiz dunyoning oxiri jafo qilishini bilatding o'zing g'aflatda o'tding barcha mol dunyo bir kishiga jam bo'lsimi dunyo qoladi uning o'zishiga ikkili bo'z ketadi agar hayoting uchun o'kingan bo'lsang o'kin tinmay yig'la ko'zingni yoshdan quritma o'tgan kuning yana yenib kelmaydi nima bo'lsangmi endi tuning yaqinlashdi bu qayg'u g'amlaring men uchun bo'lgan bo'lsa g'am qilma balki xushal bo'l Sen yaratılgan edin, yaratılganla ölüdü. Yaratılgan ölüdüyü, yaratkan kalıdı. Naiti mehriban sehi atam edin. Ama yaratkuçi senindin mi mehribandır? Seni o yarattı, sana bəxt bədi. Mağmı bəməsmi? Bu sözge işen. Qadir sizge qadir qimmet unundun tegidu. uning xolishi bilan kichikka ulug'liq keladi sapsasang aqlliqning so'zi buningga o'xshaydi oqilning bu so'zi aqlsiz uchun ko'zdir azizlarga izzat ko'rsatguchilar haqiqiy aziz bo'ladi shunga izzat va azizlik qadrlikdir u qadri sizga qimmat kichikka ulug'liq yomonga yo'lanchuk cho'ng'i yuksaklikdir oy to'ldi o'g'lining so'zlarini angladi da qo'lini ko'tirib ko'zini ko'kka tikdi xudo o'g'liga aql farosat berganligi uchun xudoga ko'p shukur madhiya aytdi oy to'ldining o'gdilmishga javobi oy to'ldi aytdi ey o'g'lim endi ko'nglim xotirjam bo'ldi xudoning fazli bilan baxt ichida yasha idrokli kishi to'g'ri aytqanki bu so'zga diqqat qil uning ma'nisini tushan va yaxshi zehn qo'y xudo kimga aql idrok bilim bersa u butun orzu armonlarga qo'l yetkazalaydi kimning qiliqlari yaxshi mijoz xulqi durust bo'lsa u butun tilaklarga yetadi oy kuni parlaydi yaxshi qiliq nurg'un yaxshiliklar uchun sarmoyidir mijoz xulqi yaxshi bo'lsa ming turlik shodliklarga erishadi oy to'ldi yana qo'lini ko'tarib xudoga ko'p hamdi sano aytdi dedi ey egam sen hamma narsani yaratding sonsiz jonliqlarni rizq bilan parvish qilding meni yaratding va baxt ichida yuksaldirding men sening gunohkor toatsiz pas bandangman shu vaqtgacha menga ko'p yaxshilik qilding ko'p orzularimga yetkazding mol dunyo va ne'mat bading arzu orzu hemmesi hammasiga erishdim ey yaxshi egam hükmün sendan bana topdim vat hukming keldi oğlum var birli o'g'lim bor edi uni tashlab Atı ota edim endi bu ota o'ladi egam hayot san uningga baxt bag'yaysan uni halovatga yaqin balodan yiroq tut har ikki dunyoda uningga yo'l ko'rsatdi yomondan saqlab yaxshiga erishdir yemak ichmak kiyim kechakka muhtoj qilmag'in chin ko'nglidan berilib yaxshi duo qildi ey yaxshi duo sen balodan qutuldir taqvodor kishi nima deydi angla taqvodor kishi kishilarni boshlig'ichidir xudo kimga inoyat va yordam bersa u kishi har ikki dunyoda baxtli bo'ladi qaysi bandasiga xudo yor yo'lak bo'lsa u ikki dunyoda tilikiga erishidi kimga bo'lmasin xudoning fazli nisb bo'lsa u barliq orzusiga yetib ne'matlarga erishidi aqlli kishi buningga taqlid qilib bir so'z aytgan kim oqilning so'ziga amal qilsa ishi yurishidi tangri kimni ostirsa u ostiriludi tilikini topidu va yaxshi ne'matlarga yetishidi qaysi banda xudoga ishansa o'ziga keladigan qayg'u baloning darvozasini taqaydi oy to'ldi yana shundoq dedi ey o'g'il shuni bilgin o'limingni unutma o'ylan va hushyor bo'l tiriklikka ishonma u shamoldak o'tib ketadi bexud bo'lma bu dunyodan tezlik ketasan man seni tamoman xudoga topshirdim u xolisa osraydi g'alobatga erishtirdi o'kinish ichida ho'ngrab yig'lab mana bugun seningdan ayrilyaptiman mandan keyin san nima qilishing kerakligini bilginimcha aytib beray angla